mai horretara ostalariek proposamen zehaz bat eramango dute urtaroak eta irundarren aisialdi ohitura gaintzat hartuta. Proposamen horren arabera, maiatzaren lehenetik urriaren ogoita maika bitarte, ostirala, larun eta jaiegunen bezperetan ostatuek kalera begirako zerbitzua eskaini al izango lukete gauerdia bitartean. Eta beraz, bezeroek edari alkoldunak kalean kontsumitu alizatea proposatzen dute. Urteko gainerako sasoietan aldiz, ordutegia gaueko amaika terdiak arte murrizteko pres daude eta azteko lanegunetan urte osoan zehar ordutegi baimendu hori gaueko amarrak arte finkatuz. Era berean, irungo udalari urteko bezperetan festa jakinetarako ordutegi zabalago bat baimenduko duen egutegia zehaztu dezala eskatzen dute San Pedro eta San Martzial jaietan, aste santuetan, inauterietan eta gabonetako opor egunetan.